gevangen. Ehm, Ik ben gevangen. Ik ben gevangen. Ik ben gevangen. 1333 oczy, sekretarka dochwała pana chorym liczne liczne za nas pracę. Trzysta trzydzieści trzy, a osób chce Hipoteka 333 o tych CTK. Hunci duper, hunci duper, hunci duper, hunci duper,